Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا Ve insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğün zaman. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Artık Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevvab, tevbeleri çok kabul edendir.''